yo me descontrolo. Más no soy el mismo cuando estamos solos. Me hiciste brujería, tú conoces el protocolo. Cuando las demás me tiran, todas las ignoro porque yo estoy puesto pa' ti. Eh. Ya no me gusta ninguna, no quiero a ni una. Te quiero comer como te comí la última vez. Y tengo alguito enrolado pa' que tú también le des, baby. que sea de raza, que te lleva a la luna sin ir a la NASA, baby. Vamos a hacerle un party en casa. Tú y yo, te quiero dar en la terraza. Tú me encantas desde que te vi, tú sabes que tú es mío desde que te di, baby. Un Bebé, ni modo, tengo algo en rolo pa' que aprendan, no te incomodo. Quieres moncharle, pues le llegamos a Si quieres ir a Milán, trae un melón pa' que con nosotros traga coro. Que tiren lo que quieran, no me ahorro. Lebron está cabrón, pero de Jordan tú está cloro. Y mala mía, bebé, esto eso lo valoro. Es que soy como mal en dos meses yo me enamoro. Que tiren lo que quieran, no me ahorro. Lebron está cabrón, pero de Jordan tú está cloro. Mala mía, bebé, esto eso lo valoro. Es que soy como mal en dos meses yo me enamoro, baby. que sea de raza, que te lleva a la luna sin ir a la NASA, baby. Vamos a hacerle un party en casa. Tú y yo, te quiero dar en la terraza. Tú me encanta desde que te vi. Tú sabes que tú es mío desde que te dije, eh, baby. Yo soy tu propietario. A mí me gusta cuando salen cortos por el barrio. Y todos siempre me la miran pero saben que se cae el que pase la línea. Siempre tiran, yo sé que le gusta el flow, eso ya le llegué. Eh. No va a llegar a su casa temprano, avísale. Me la paso pensando en cómo sin ropa tú te ves. Aquí sigo imaginándote, este bebé. Porque tú arriba te ves atractiva. Tenemos toda la noche, si te motiva. Sabes que conmigo siempre la pasas bien. Yo sé que hace tiempo tú quieres también. Porque tú arriba. que te lleva a la luna sin ir a la NASA, baby. Vamos a hacerle un party en casa. Tú y te quiero dar en la terraza. Tú me encanta desde que te vi. Tú sabes que tú es mío desde que te di, baby. Yo estoy puesto pa' ti. Ya no me gusta ninguna, no quiero a ni una te quiero comer como te comí la última vez. Tengo algo enrolado